Šis raidījums var izskanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem. Paldies par tavu atbalstu! Yeah. Esiet sveicināti, dārgie, mīļie, jaukie radioklausītāji. Ar jums kopā Kaspars Zariņš un ar mani kopā ir mana mīļā sieva Tabita. Un mēs šajā reizē radio Marija klausītāji sūtam sveiciens no, ja, no svētās zemes, no mm, Bībeles zemi, zemes, jo mēs esam devušies uh, svētceļojumā kopā ar dzīvības traumas kustību, gan jā, daudziem brāļiem māsām, vairāk tieši no katoļu baznīcas, un pateicību Dievam par viņu vadību, mēs slavējam to kungu, pielūdzam viņu par visu, visu, visu, visu pateicamies, jo tas kungs ir labs, un viņa žēlastība paliek mūžīgi. Radam arī klausītāji, vēlos jums teikt, tur Uzticēsimies uz Jēzu, jo Jēzus ir ceļš, patiesība un e, dzīvība. Un, un viņš ir mūsu labais gans, kurš par mums rūpējās. Tas kungs ir mans gans, man netrūks ne nieka. The Lord is my Pavēra vēsture romiešiem 6.9. Brīnišķīgi vārdi. Pāvils saka, jo mēs zinām, ka no mirušiem uzmodinātais Kristus vairs nemirst. Nāvē vairs nav varas par viņu. Jā. Tā kā nāvē vairs nav varas, jā, jo ir dzīvība Jēzu Kristu. Un 118. psalms, 24. pants saka šāds brīnišķīgs vārds. Šī ir tā diena, ko tas kungs ir devis. Priecāsimies un līksmosimies šī dienā. Un uh, Filipieši 4-4 Pāvils saka. Cietumā pie tevām, nu, cietumā viņš raksta, priecājieties, iekšā kunga vienmēr. Es vēlreiz teikšu, priecājieties. Un Pāvila pirmā vēstule teselēniečiešiem. Pāvils atkal saka, ko viņš saka 5. nodaļā. Viņš saka, no 16. panta mēs varam lasīt, esiet priecīgi vienmēr, Lūdziet bez mitēšanas Dievu, par visu esiet pateicīgi, jo tāda ir Dieva griba Kristuvu Jēzu attiecībā uz jums. Neapslāpājiet garu, neniciniet pravietošanu, pārbaudiet visu, kas labs to paturiet. Jā. Tiešām Pāvils mums iedrošina, viņš saka, esiet priecīgi un lūdziet bez mitēšanas Dievu. Pā! priecāsimies un līksmosimies šajā dienā par to, cik lūkšana ir neatņemama un svarīga sastāvdaļa mūsu dzīvē. Svarīga misija ir lūkšanai. Paldies Dievam par šo žēlastības laiku. Paldies Dievam, ka Viņš vēl aizvien, un Viņš arī vienmēr ir un cauri visai vēsturei, no paša sākuma līdz pašām beigām. Un Dievs ir bezgalīgs Dievs, Un viņš vienmēr ir labs. Viņš ir vienmēr labs un uzticams. Uzticams ir mūsu Dievs. Un Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un vienmēr. Viņa vārds ir nemainīgs, un tie apsolījumi, kas viņa vārdā ir rakstīti, tie ir patiesi un dzīvi. Dieva vārds maina mūsu sirdis, mūsu dzīves. Tādēļ es aicinu, darbie radioklausītāji, neaizmirsīsim domāt par viņu vārdu, lasīt viņu vārdu, skaļi eh, izdziedāt viņu vārdu, apliecināt to, ka Dievs ir. Ja, un apliecināt tās patiesības, kas ir rakstīts Dieva vārdā. Dievs ir cerības Dievs, Viņš dod mums cerību. Tik svarīgi šajā laikā saglabāt cerību, um, meklēt Dievu un lūgt, un lūgt jo lūgt, mums vajadzētu lūgt, un mums vajadzētu nožēlot grēkus, kurus mēs esam darījuši nepareizi. Mums vajadzētu atgriezties, jo, jo Dievs ir ir Dievs un Viņš ir uzticams. Tikai cik bieži vien mēs esam maldījušies un maldīgi, un Dievs mūs nekad, nekad neatstās. Ja mēs pie Viņa nāksim, Viņš nekad arī nenoraidīs. Tādēļ atgriezīsimies un meklēsim Viņu no visas sirds, jo Viņš ir uzticams un Viņš žēlastība paliek mūžīgi. Dievam viss gods! Dieva vārdā ir teikts, Kā tad mēs varam mīlēt Dievu, ja mēs nemīlam savu brāli un savu apkārtni? Ja es saku, piedodiet viens otram, un arī to mēs esam aicināti, ka mēs spējam piedot viens otram, ka mēs spējam izlīgt viens ar otru. Jēzus ir saka, ja mēs nepiedodam saviem pārkāpējiem tagad debes tēvs nevar piedot mums. Jā. Un tas ir tik ļoti skumīgi, ka daudziem cilvēkiem ir tāds smagums uz sirdi. Jā. Smagums uz sirdi, kas valkās varbūt tās divas gadus, trīs gadus, citiem varbūt 50 gadus, un varbūt 60 gadus, un viņš atcerās, o tas tur bērnībā nozaga man to, vai izdarīja to, un pat citreiz, pat cilvēks neko nav slikti domājis, kaut ko nejauši izdarījis, ja pat nav izdarījis, un mums ir kaut kāds rūgtums, un kaut ko mēs nevaram atlaist, un visu dzīvi tas valkās, un tas bojā mums veselību, un bojā arī mūsu attiecības ar Dievu un arī apkārtējiem cilvēkiem. Tātad ir ļoti svarīgi, ka mēs spējam piedot, Un es saprotu, darbie radioklausītāji, varbūt tas ir īpaši kāds klausās un saka, es jau nezinu, kā es jūtos, un tas nav iespējams vispār piedot. Es saprotu, kad ir grūti, ir īpaši, ja tas ir ļoti ielaists, un ja tas ir ilgi bijis tā, ka es nevaru piedot, ir ļoti grūti, un ja mums ir kādas dusmas, ap sāpes, jā, ir ļoti grūti, bet paldies Dievam, ka viņš ir uzticams un viņš var nākt, mūs dziedēt, mūs mainīt, mūs veidot, un ka mēs varam piedzīvot patiesu brīvību. Un arī to mēs esam aicināti, dārgā rādā klausītāji, ka mēs Jēzu Kristu piedzīvojam patiesu brīvību, un ka mēs varam brīvībā slavēt viņu, ka mēs varam brīvībā lūgt viņu, ka mēs varam brīvībā baudīt pārvaldīt to, ka Dievs ir labs. Pat arī tad, kad mēs ejam cauri grūtībām, cauri tumšai ielai, mēs ļaunumu nebīstamies, jo tas kungs ir ar mums. Un, dārgie radio klausītāji, tādēļ es vēlos tiešām iedrošināt jūs, pielūgt viņu, slavēt viņu un meklēt viņu. Bet lūkšana nav tikai ieiet lūkšana namā vai arī būt savā kambarī, bet lūkšana ir visa mūsu dzīve, jo arī apstulis Pāvils mūs iedrošina esiet nemitīgā lūkšanā. Tas nozīmē to, ja mēs sēžam trolejbusā vai braucam ar savu mašīnu vai ar divriteni vai ejam kaut kādas pienākumus dzīvē, darām, esam skolā, darbvietā, ka mums sirdīs ir nepārtraukta lūkšana un domas par Dievu, kas ir pāri visam, un Viņš mūs sargā un Viņš mūs ļoti, ļoti mīl. Un arī tādēļ ir svarīgi, ka visas lietas, kuras mēs darām, ka mēs darām Dievam par godu Jēzus Kristus vārdā. Un slavēšana un lūkšana, pielūgsme, tā ir tik ļoti, ļoti, ļoti svarīga mums ikvienam. Un Sveicināti radio klausītāji, ar jums kopā Kaspars Ezeriņš. Un tā bija Ezeriņa. Mēs jums taidam, sūtam tādus sveicienus jā, no Bībeles zemes, jā, no Betlēmas, no Jeruzālēmes, no Jafas, jā, un mēs jau esam tagad ceļojam ar sēcinieku grupu. Un mēs gribam aicināt, ka jūs radio klausītāji varat paturēt mūsu lūkšanā. Jā, jo mēs gribam redzēt, ka ik viens svētceļnieks, kurš ir atbraucis, ka viņš piedzīvo vairāk jēzus. Mēs arī īstenībā šajā braucienā apciemojam kādu bērnu nu, nu, dienas centru. Un uh, viesojamies, un, un arī mana lūkšana Dievam ir, ka uh, viņš var nu, pieskarties ar to, ka mēs esam šeit un, un, un darām. Un, un tāpēc es saku, ka jūs, radio klausītāji, varat paturēt lūkšanās, bet krājā reizē varbūt daudz, ko mēs nerunāsim, jo esam tādā nu, aktīvā, aktīvā kustībā. Uh, Eh, kopā ar šo lielo grupu. Un arī šajā reizē mēs netaisīsim intervijas, arī, um, kā tas ir bijis iepriekšējās reizēs. Jūs varat pameklēt arhīvos, kad vienā raidījumā varbūt pat ir bijuši vairāk kā 20 viesi, jā, kad, kad katrs dalījās, ko piedzīvo šeit, jā, eh, esot Izrēlā. Un, eh, bet es gribu teikt, radio klausītājai, kāda svarīga lieta, kad svarīgi uzticēties uz Jēzu un atcerēties, ka Viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība. Kad Jēzus Kristus ir kungs, Jēzus Kristus ir patiesība. Un um, mēs arī iepriekšējā reizē bijām runājuši par to, ka, ja dēls jūs darīs brīvus, tad jūs patiesi būsiet brīvi. Dēls dara brīvi, tad mēs esam brīvi. Un tāpēc mums ir tik svarīgi uzticēt savu dzīvi Jēzum Kristum, jo bez viņa mēs nav niekanas. Un Jēzus Kristus ir ceļš pie visvarenā Dieva. Viņš ir vidutājs, viņš ir starpnieks pie tēva. Viņš ir tas, tas kurš mums um, dod iespēju tuvoties visvarenajam Dievam. Un Jēzus Kristus saka, ka viņš mums neatstāja bārēms, viņš dod svēto garu, ka viņš neatstāja mūs vienus, viņš dod svēto garu Un, um, viņš saka, ka viņš savu mieru mums dod, un ka viņš sūta aizstāvi svēto garu, kas arī atgādina tās lietas, kas ir evanģēlijā teikts, ko Jēzus ir runājis. Un tāpēc, radio klausītāji, uzticēsimies Jēzum. Tu arī vari teikt tagad, radio klausītāji, Jēzu, es uzticos tev. Jēzu, es vēlos uzticēties uz tevi. Vairo um, manā sirdī ticību uz tevi. Jā, jo es gribu iepazīt tevi vairāk Dievs caur Jēzu Kristu. Un atzīstu, ka Jēzu tu esi vienīgais ceļš, patiesība un dzīvība. Un tu esi starpnieks, tu esi tas, kas mums esi patiesi vajadzīgs. Un arī jā, tā ir mana lūkšana arī par mani un par mums ikvienu, ka mēs ejam dziļumos ar Dievu, ka mēs ejam dziļumos attiecībās ar Jēzu Kristu jā, kad uh, mēs esam dzīvās un dziļās attiecībās ar viņu, jo Jēzus Kristus ir kungs, karalis un ķēniņš. Tik tiešām. <laughs> un uh, prieks par to, ka uh, kas vēlas gribēt, ir padomdevējs un um, ir, ir brīnišķīgi, ka par katru lietu varam prasīt svētam garam, kā rīkoties. Un, jā, paldies Dievam, ka Viņš mums parāda, kā rīkoties un kuru ceļu iet. Un, mm, jā, viņš mūs māca. Paldies Dievam par to, ka, ka Viņš mūs, mums nomaina to cieto akmens sirdi pret mīkstu. Un, ja mēs esam kaut kā ļaujušies apcietināšanai, tad uh, sirds apcietinātībai, tad uh, Dievs var to atkal mīkstināt. Um, jā. jā, paldies. Paldies Adam Garam. Paldies Dievam, ka Svētais Gars mūs mm, maina viņa līdzjūtībā. Jo mums ir dažādu, mm, dažādu piemaisījumi, viss, kas klāts mēs esam to paķēruši un nelaižam vaļā. Lietas mums pielipušas, bet uh, viņš mūs var tīrīt brīvus, lai, lai esam viņam tīkami. Bez grēka, bez, bez tām mm, nešķīstām lietām, netīrām lietām. Viņš grib, lai mēs esam tīri, lai esam uh, svēti, kā mūsu Dievs ir svēts. Mm -hmm. Tad reiz ir tā skumīga un sirds varbūt sāp, kad mēs redzējām, ka cilvēki, kas ir apkārt, ka viņi piedzīvo patiesu brīvību, patiesu dzīvību visvarenajā dievā. Bet ir žēl redzēt, kad ir, ka meklējam nu, pat kaut kur vēl citur un, nu, un, un, un tā, lai nu, neietu pie Jēzus patiešo vai neietu pie tēva caur Jēzu, bet Bet, um, bet Dieva vārdā ir teikts, uh, ka mēs bez bēlēm varam pieiet pie viņa. Uh, un kad, kad, kad tas gars mums arī sau, liek saukt abu tēvus, abu tēvus, ka mēs viņu iepazīstam kā personīgu um, tēvu. Bet atcerēsimies, ka viņš ir arī kung, kungs un ķēniņš, ķēniņš un visu valdītājs un visu radītājs. Uh, Dievs, kas ir visu radījis, viņš vēlās būt mūsu tēvs, un viņš to dāvā mums caur Jēzu Kristu. Un Dieva vārdā ir teikts, ka cita ceļa nav. Vienīgi Jēzus Kristus. Vēstulē ebrejiem ir teikts, ka viņš ir tas vidutājs, ka, ka viņš ir tas starpnieks pie tēva, lai mēs varētu pienākt pie Dieva. Un tā ir žēlastība bet caur Jēzus Kristus asinīm mēs topam mazgāti. Un tāpēc izturēsimies arī ar cieņu, ar bijību pret Dievu. Un tā pašā laikā arī nebaidīsimies pie Viņa tuvoties, nebaidīsimies ar Viņu sarunāties. Kā Dieva vārds saka, esiet pastāvīgi lūgšanās, lūdziet Dievu bez mitēšanās. Esiet pateicīgi Dievam Tēvam caur mūsu kungu Jēzu Kristu lūdziet Dievu, piesaucot Jēzus vārdu, jo Jēzus vārdā ir spēks, ješua, mesija, glābējs. Viņš ir varants un spēcīgs, un Kristus mira par mums, un kaps ir tukšs, un viņš ir augšām cēlēs, viņš ir dzīvs. Un mēs neticam vienkārši uz kaut kādu, jā, kas ir vienkārši palicis pie krusta, bet viņš mira pie krusta, viņš uzņēma visus mūsu grēkus, un viņš ir augšām cēlēs. Jā. Tas ir lielākais notikums. Jā, pat, nu, pats svarīgākais notikums jā, visā pasaules vēsturē, ka Kristus uzvarēja nāvi un augšām cēlās. Un uh, tajā ir spēks, ka mēs uz viņu varam uzcēties un paļauties. Jā. Un viņš, viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība. Un es gribētu arī iedrošināt, lai arī mums būtu vēlme patiesi svinēt arī uh, Jēzu Kristu katru dienu svinēt. Svinēt to, ka viņš ir augšām cēlies, to, ka viņš ir dzīves, ka viņš ir uzvarētājs, lauva no jūdas cilts, kas par mums uh, cīnījies, kas ir uzvarējis nāvi. Un arī Jēzus Kristus ir pazemīgs, viņš ir pazemībā. Um, nesam mūsu grēkus uh, pie krusta. Un arī Dieva vārdā ir teikts, ka viņš pazīst savas avis, un viņa avis klausa viņu. Es gribu aicināt radio klausītāju. Vienalga, kādā dzīves situācijā tu esi, atgriezies pie Jēzus, vēl vairāk un vēl vairāk pieglaudies viņam klāt. Un viņš aicina, viņš klauvē pie durvīm, viņš klauvē. Jēzus mums ir tik ļoti, ļoti, ļoti vajadzīgs. Un, um, jā, radio klausītāji, es aicinu, ka jūs mani un tā vietu, un arī šo lielo svētceļnieku grupu varat paturēt lūkšanās. Jā, šajā reizē mēs tam mazāk jā, uh, varbūt runāsim. Bet es gribētu vienkārši aicināt, lūdziet par mums, uh, ko mēs darām. Arī es gribētu aicināt, ka jūs lūgtu arī par saviem mācītājiem, arī lūgtu par saviem um, jā, uh, kalpotājiem, draugiem. Jo lūkšanām ir spēks un lūkšanas ir nepieciešams. Jā. Jo um, jā, daudz spēja ticīgo cilvēku lūgšanas. Un, un arī turpināsim lūgt par tautām. Un es gribētu arī aicināt, ka jūs, radio klausītāji, varētu paturēt arī mani un tāpat lūgšanās. Jo mēs plānojam doties, mēs plānojam doties uz Indiju misijas braucienā pēc, um, nu jā, pēc diviem mēnešiem. Un es zinu, ka lūkšanām ir liels spēks, un mums ir vajadzīga lūkšanas, lai tiešām ir dieva apsardzība. Jā. Um, un uh, arī paturiet lūkšanās arī mācītāju Jāzepu un Prafulu, kas, kur ir viesojušies ir Latvijā. Arī dzirdējām arī sarunu ar viņu riekš radio. Un uh, arī tā varētu Dievs vēd arī uz citām vietām. Mēs dodamies arī uz jaunatni ar misiju kalpot uh, Indijā. Bet lai tas tiešām Dieva godam viss ir, un, un, un es gribu priecāšamies par jūsu aizlūkšanām. Mācītājiem Jāzepam vakar bija dzimšanas diena, un uh, jā, pateicība Dievam, ka viņš mums katram ir ļāvis būt tagad, šai brīdī, šeit, šajā vietā, pasaulē, un uh, viņam ir plāns – tā nav nejaušība, ka esam. Un, uh, jā, mēs varam, uh, es aicinātu mūs katru vienu mm, prasīt dievam, kas, ko man, ko man īpaši darīt. Un, uh, un milzīgā pateicība dievam, ka viņš ir devis instrukciju jau, kā mums rīkoties, kā darīt lietas, kā dzīvot, ko viņš vēlas no mums. Un, uh, jā, brīnišķīgi ir zināt, ka, ka mums ir radītājs un viņš ar mērķu mums radījis. Jēzus kungs visām tautām. Un tāpēc arī nu, lūksim par tautām. Es arī aicinu, ka mēs tagad varam būt lūkšanā gan par Izraēlu, gan par, par Latviju, gan par, par Indiju. Mm un arī lūgt par situāciju, arī, arī nu, Palestīnā, Izrēlā un apkārtējām tautām, kas dzīvo. Mēs varam lūgt par mieru, jo arī Dieva vārdā teiks, lūdziet par mieru Jeruzalemē. Mēs mīlam Jeruzalemi, jā, jo Dieva vārds ir saka, mīlēt Jeruzalemi, esat miera sveiciens, un tur mēs latvieši bieži braucam uz turieni. Un, um, es aicinu, ka mēs varam tagad arī būt lūkšanās, un mēs varam Visvarenais Dievs, mēs lūdzam Tēvs par mieru pasaulē. Mēs lūdzam par to, lai mūsu sirdis iedegās ticībā uz Jēzu Kristu. Dievs palīdz mums uzticēties, māca mums ticēt un vairo mūsu ticību uz Tevi. Un mēs lūdzam Tēvs arī par šo zemi, par Betlēmu, par Jeruzālēmu un par, jā, par Galileju. Un mēs lūdzam Tēvs par, par Izraēlu un par situāciju starp Izraēlu un Palestīnas teritorijām. Un lūdzam Tēvs, lai ienāk tavs miers ienāk tavs miers un saticība. Un mēs īpaši lūdzam par brāļiem un māsām, kristiešiem, kuriem šeit dzīvo, ka viņi var dzīvot tiešām vienoti iekš tevis Dievs, jo Jēzu, tu esi vienīgais, kas spēj dod patieso mieru un izlīgšanu. Un tu esi tas, kas māca mums arī piedot viens otram. Mēs arī lūdzam par Latviju, lai būtu garīga atzimšana un apmošanās, un lai, lai, jā, lai ramdenās, ramdenums iet prom no draudzēm. Bet mūsu sirds iedegās par patiesību, par ticību uz Jēzu Kristu, uz kungu, uz glābēju, uz ķēniņu, uz karali. Jēzu, tu esi kungs, mēs apliecinam to. Uh, Un es lūdzu tās par Latviju, ka mūsu tauta atgriežas pie patiesības. Um, es lūdzu tās, ka mēs atgriežamies no grēkiem, uh, jo debesu valstība ir tuvu. Kungs palīdz mums. Un es lūdzu tās, es lūdzu tās tiešām arī par Indiju un arī sargā mūsu ceļā misijas braucienā. Un es lūdzu tās, lai tas var būt arī uh, kāda, nu, kādas svētīgas intervijas vai kādas svētīgas iedrošināšanas raidījumi var izskanēt arī no Indijas. Nu, tas lūdzu stāvis, kad arī mēs, latvieši, varētu būt tādi, kas vai nu dodamies, vai arī vienkārši lūdzam par misiju un par tautām. Bet tas lūdzu stāvis arī, ka mēs latvieši būtu lūdzēja tauta, jā, ka mēs būtu tauta, kas slavē tavu vārdu un pielūdz tevi palīdz. Jā un es gribu iet dziļumos ar tevi, Jēzu, jo tu esi ceļš, patiesība un dzīvība. Āmen! Nu tad, nu, es Kaspars Ezeriņš. Un tā bija Ezeriņa. No jums atvedamies, paldies, ka klausījāties. Un tiksimies kādā no nākamajām reizēm, jau iespējams klātienē. Jā, un aicinu tiešām mīļie radio klausītāji, paturiet mūsu lūkšanās. Esiet svētīti! יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. يباركك الرب ويحرسك يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما Šis raidījums varēja izskanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem Radio Marija Latvija uzturēšanai. Paldies par tavu atbalstu!